El govern català ha establert que hi haurà un docent per cada quatre aules d'educació infantil i primària i per cada tres d'ensenyament especial. Als jardins d'infància, així com les activitats complementàries i de menjador, hi haurà d'haver almenys un terç de la plantilla. La vaga de demà ha estat convocada pel sindicat CCO, UGT, USTEC, CGT, F, e Catalunya, els sindicats de professor AMPE i, com, i comptat amb el suport de les associacions de pares i mares. L'objectiu és protestar contra la reforma educativa de la llei LOGME i contra les retallades del govern en matèria d'educació.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 Els canvis beneficiaran a 90.000 abonats, ja que no caldrà tallar la llum per fer el manteniment de la xarxa i es podran resoldre les incidències més ràpidament. La companyia preveu acabar els treballs al novembre. S'invertiran 582.000 euros per renovar el parc d'alta tensió. Es canviaran els interruptors per uns de més segurs que permetran resoldre les incidències més ràpidament. Les noves peces no necessiten manteniment, així que els abonats de Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí i Santa Coloma de Gramenet s'estalviaran els talls del subministrament que fins ara es feien per dur a terme aquestes operacions. Ara anem cap al barri de Bon Pastor perquè continua la reurbanització del casc antic d'aquest barri. L'Ajuntament de Barcelona continua amb les obres de la reurbanització del casc antic del barri de Bon Pastor, a Sant Andreu. L'àmbit d'actuació inclou els carrers d'Orrius, Llinars de Vallès, Estadella i Frigs, amb una superfície total de 10.045 metres quadrats. 10.450 metres quadrats. Com ha anunciat el consistori, en un comunicat les obres duraran 9 mesos i tindran un pressupost de 1,5 milions d'euros. Les actuacions inclouen la reordinació dels itineraris existents per millorar la mobilitat, la renovació del mobiliari urbà, i de l'enllumenat, l'ordenació de les estacionaments de vehicles. Les obres s'efectuaran en cinc fases per minimitzar les molèsties als veïns. Aquestes actuacions se sumen a la tercera fase de remodelació del barri del Bon Pastor, on l'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge, va començar el mes de juliol, passat les actuacions de construcció de dos edificis amb una inversió total de 15 milions d'euros. En total són 121 vivendes que permetran rellotjar la totalitat dels afectats d'aquesta tercera fase de remodelació del barri. Es preveu que les obres finalitzin al juny del 2015. Finalment, al mateix barri, l'Ajuntament de Barcelona iniciarà durant aquesta tardor les actuacions d'ampliació, rehabilitació i millora de l'accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor, ubicat a la plaça Robert Gerard 34. Les obres compten amb una inversió total de 987.600 euros i s'acabaran al segon semestre del 2014. Ara parlem de comerç, i és que els comerciants de Sant Andreu estan contra l'ampliació de la maquinista. El centre comercial La Maquinista incrementarà en els seus propers anys un 40% del seu sostre comercial. Això preocupa els comerciants de Sant Andreu, que creuen que l'ampliació suposarà el tancament de botigues més petites, creuen que les mesures per promoure el comerç de proximitat no serviran de res i anuncien actuacions conjuntes en contra del projecte. Pel president de l'Eix Comercial de Sant Andreu, en Pròsper Puig, l'ampliació de la maquinista és una autèntica aberració. Segons Puig, des de l'any 1999 han tancat un 12% dels comerços del barri, és a dir, 4.000 establiments. Aquesta tendència es podria agreujar amb l'ampliació del centre comercial, Carlos Fuentes, president de l'Associació de Comerciants del Bon Pastor, nascuda fa dos anys, reconeix que la maquinista atreu clients cap a la zona, però assegura que la gent acaba comprant dins del centre comercial i ni tan sols s'atura davant dels aparadors de les botigues independents del carrer. D'altra banda, l'ampliació del centre comercial La Maquinista ja està en marxa. Dues màquines treballen des de l'estiu fins sandejossos al subsol del terreny que els, el districte de Sant Andreu va requalificar fa uns dies. La major part era fins ara un sol industrial, que ha passat a ser comercial. El centre incrementarà el sostre comercial amb 45 metres quadrats més. També se faran tres gratacels amb gairebé 60, 600 habitatges. L'operació, a més, permetrà guanyar 7.000 metres quadrats de zona verda i financiar amb més de 4 milions d'euros la construcció de l'escola La Maquinista, que està en barracons des de 2008. El centre comercial La Maquinista incrementarà en els propers anys un 40% al sostre comercial, un objectiu que preocupa molt els comerciants de Sant Andreu perquè creuen que l'ampliació suposarà el tancament de més botigues petites. El projecte ha obligat a requalificar aquests terrenys. La major part era fins ara sol industrial que ha passat a ser sol edificable. D'aquesta manera, el centre intentarà el sostre comercial amb 45.000 metres quadrats més. També s'hi faran 3 gratacels amb gairebé 600 habitatges. L'operació, a més, permetrà guanyar 7.000 metres quadrats de zona verda i financiar amb més de 4 milions d'euros l'escola Maquinista, un centre que estava en barracons fins 2008. El Consell Plenari de Sant Andreu va aprofitar va aprovar la modificació del Pla General Metropolità fa només uns dies, tot i això des de mitjans d'agost ja hi ha dues màquines fent l'estudi geotècnic del sol al parc, al pàrquing descobert del centre comercial. És el primer senyal que l'ampliació està en marxa. Paral·lelament, l'Ajuntament ha anunciat mesures per promoure i dinamitzar el comerç de proximitat per tal de garantir la supervivència dels negocis. Els comerciants, però, creuen que no serà suficient, per això anuncien accions conjuntes per evitar que ells considerin que serà la fi de les botigues del barri. I un últim apunt, ara parlem de cultura perquè ens acostem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó que us ofereix una xerrada dins el cicle L'aventura de conèixer. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó, al carrer Galícia número 16, us oferirà demà a les 7 de la tarda dins del cicle L'aventura de conèixer una, xar una xerrada sobre què faig, em quedo o m'entorno? a càrrec de Abdoloya Lefall i Cíntia Rosado. Doncs tot un bon diàleg, cicle temàtic sobre la diversitat cultural que es fa a la xarxa de biblioteques de Barcelona. Els protagonistes d'aquest cicle són persones d'origen estranger que han participat en el programa de TV3 Tot un món. Què faig? Em quedo o m'entorno? Sovint les perspectives de futur que tenen moltes de les persones que arriben a Catalunya no encaixen amb la situació que realment es troben. Què suposa retornar al teu país d'origen sense haver assolit els objectius previstos? O, al contrari, què implica quedar-se i veure que tens molt poques possibilitats de millora? Eh, doncs si assistiu a aquesta xerrada que es realitza a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero demà a les 7 de la tarda, doncs tingueu en compte que l'aforament és limitat, així que sigueu puntuals. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. llances de confeti. Ara ja lleven les carxofes, els setze jutges fent apostes i el fet ja s'ha anat va colma, cau l'ou, rau, l'ou, buscant un racó de pau, set, vuit, dep, vuit, vas, got, deu, mor, rau, l'ou, buscant un racó de pau.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 Doncs mira, la Sagrera es mou és una associació que han nascut ja fa un, un parell d'anys i mig i, òbviament, és una associació sin ànim de lucre, uh mhm. -huh. que el que estem fent és, doncs, ajudar en la mida que podem uh -huh. a mhm. tota la gent del barri que està necessitada. Uh mhm. -huh. I això... Uh, sí. sí, les nostres vertients estan eh, orientades cap a la gent gran, per a, a, a la gent que no té, no té doncs, possibilitats, uh -huh estem ajudant amb aliments frescs, amb aliments eh, normals, a recollir un parell de vegades a l'any, uh -huh. i aliments, els aliments frescs els recollim cada, cada setmana al mercat de Felip II, doncs un parell de dies i la gent, els, les entitats del mercat doncs, col·laboren activament amb nosaltres, uh -huh. nosaltres el donem a les persones que serveis socials doncs, designa com a més necessitades. I ara en aquests moments esteu mm, impulsant i donant recolzament a, eh, a les escoles, no? en concret? Sí, doncs mira, nosaltres trobem que aquest tema de, de, de l'educació és molt important, mm. que està patint unes retallades brutals, a vegades mm. sense, sense massa justificació, perquè estan traient diners de les, dels centres públics per donar-lo a l'ensenyament privat Uh mm-hmm. -huh. i doncs la, la, la manca de, de possibilitats que té moltes famílies l'estat mm, traient la, la possibilitat, per exemple, de les petits d'anar a un museu de, perquè no tenen diners per al, uh mm-hmm. -huh. per al tiquet del, del metro i per, pues mira, totes aquestes coses s'han uh mm-hmm. -huh. fet, eh, s'han fet, eh, s'han impulsat recollir diners uh -huh. i aportar-los a les al, als col·legis d'aquí del barri perquè puguin subsanar en una medida una mica humilda doncs la, la mancança d'aquestes quantitats que, que, que a vegades deixen molt senyalats els, els petits, saps? Uh mhm. -huh. En aquests moments s'ha augmentat el ràtio de les escoles i els bolets no, no paren de créixer, no? Sí, no, és cert. Nosaltres hem fet... Tenim al grup un, membres que, eh, coneixen molt bé l'educació uh -huh. i sobretot l'educació d'aquí del barri i han fet un estudi fa un any i mig uh -huh. i bé, la veritat és que no estem fent una, eh, un anàlisi constant però sí, sí, tenim dades de ja fa més d'un any que són, perquè no dir-lo, alarmants, no? Uh -huh. que... I vaja, eh, nosaltres estem, estem recollint diners de, de, de donacions, de, on puguem, para mm. ajudar als col·legis, a, a aquesta gent que, que eh, mira, la, jo, nosaltres pensem que l'educació és una eh, qüestió tan important és un dret, que tot el que no? puguem fer en aquest sentit mm. serà poc. Clar, perquè l'educació és, és un dret, no?, el que dèiem. <laughs> Escolta'm, si als barris on vivim la gent eh, ens quedem sense educació, es, es, es tradueix en que ens quedem sense futur. -huh. així, de, així de clar, saps? O sigui que... També eh, tenim constància de que teniu relació amb eh, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de, del districte, amb els quals s'està treballant també intensament per tal de favorir doncs, que aquesta situació es, eh, es reactivi una mica, no? Sí, nosaltres estem en contacte eh, amb el grup que se dedica a aquestes qüestions, està en contacte permanent o quasi permanent, en les AMPAs i en les, en les, els col·legis, les direccions dels col·legis, uh mhm. -huh. per a on, allà on puguem arribar, doncs, ajudar-los. Uh mhm. -huh. Perquè demà eh, tenim eh, constància de que hi, ha, hi haurà una, una vaga dins el que és eh, l'ensenyament eh, públic de Catalunya. Uh mhm. -huh. D'aquesta vaga, què és el que podem dir? Perquè... Mm, sí que s'han decretat uns serveis mínims, però eh, doncs s'està parlant de, de veure si hi ha la possibilitat doncs aquesta, no? de que els docents, eh, un docent per cada quatre aules, això és una mica sí, mira, fora, fora d'allò. Això, això és, el, és molt preocupant, no? que mm. ha crescut i molt el, el número d'alumnes per, por, eh, por eh, aula, ¿no? Uh -huh. Yo te puc dir que en un aula de, de petits, de nens de, de P3, uh -huh. n'hi ha de l'ordre de 26 o 20, eh, quasi bé 30. I això és impossible per a, una, per a un docent fer una atenció mínimament adequada, saps? Uh -huh. És impossible. Clar, perquè cal, cal estar més pel, pels nens i en aquesta, eh, això no, no permet aquesta possibilitat, no? No, no permet cap at eh, atenció personalitzada, ni, no mm. tan personalitzada, sinó ja tan sol de grup, saps? Mm -hmm. que és mm-hmm. impossible, és impossible. Mm -hmm. I així que és a vosaltres que és el que proposeu conjuntament amb, amb l'AMPA? Nosaltres el que, lo que Eh, ahora, si jo podés decidir, diria mm. que el que hem de recolzar és aquesta vaga perquè està molt i molt justificada. Però vaja, en aquest sentit no entrem massa, no? Mm -hmm. és el que dic jo a nivell personal. A, a nivell d'associació, eh, nosaltres el que fem és aportar el que podem. Ara, mm. <laughs> en qüestió d'ideologia personal, doncs jo te diria que el que hem d'aportar el recolzament a aquests professors que, que si, si uh -huh. fan vaga no és per capritx ni, no. ni res, no? No és per... Uh -huh perquè ho veuen directament, cosa que els pares a vegades deixem allí el, el nen i no sé, anem fora i ja a vegades no ens adonem de lo que està passant no, dintre. Uh -huh. Quan ells diuen això, i, i jo crec que és que tenen sobrades raons, no? Uh -huh. A més, a, eh, aquesta reforma educativa que s'està portant a terme en aquests moments doncs, no afavoreix el que, el que objectiu, no? Jo, mira, si vols que te digui la veritat, mm. no lo conec a fons, però és eh, manifest que pot ser l'única vegada que tothom està en contra. Mm -hmm. Això mm-hmm. algú vol dir? Això sí. algú vol dir? Mm -hmm. I que, que jo crec que mai, mai en, tota la història d'aquest país n'hi ha hagut tanta unanimitat en contra d'aquesta llei. Que, uh mhm. -huh. Mira, n'hi ha una cosa molt clara. Uh mhm. -huh. Estan desviant diners de la formació de l'educació pública cap a la privada. Això no és... Això no vol dir que, que ni hi hagi crisi ni no. Això sí, ideologia pura i dura, saps? Mm. Sí, sí. I que... I també cal tenir en compte el fet de les retallades de, que s'estan fent. En, ah, en... Sí, mira, eh, jo crec que n'hi ha, hauria molts altres pressupostos on se podria treure diners, però es dona per l'educació, per la sanitat, que, que jo crec que d'aquí a uns anys, 4 o 5 anys, ja començarem a notar de, bo, de debò què és el que estem fent en aquest moment, saps? Uh -huh. I que... I l'escola de la maquinista en aquests moments els està oferint la possibilitat de sortir de, dels barracons, però mm, amb certes, mm, certes dificultats no per poder-ho fer. Sí, eh, bueno, aquest tema s'ha tractat, crec que l'associació de veïns i altres eh, eh institucions uh mhm. -huh. institucions l'han tractat en l'Ajuntament i sempre estan donant llargues i mira, no sé. Uh mhm. -huh. Per la Sagrera es mou qui, qui, qui hi ha dins? No, nosaltres, nosaltres ja t'he dit que com a organització el que fem és uh, preocupar-nos per la gent que l'està està passant malament en aquest moment. Que uh mhm. -huh. És la nostra uh, ocupació prioritària, saps? Uh -huh. yeah. I quines entitats hi han dintre de la Sagrada de mou? No, només, només som una única organització, o sigui, una mhm. única entitat. No hi ha, no hi ha mm, aglomeració de... O sigui, vull dir, no, no és un conglomerat d'associacions, sinó que és únicament... És veritat que col·laborem en, en, mm. inclús amb serveis socials i altres entitats així, no? Però és mm -hmm. única la... No, no, no, hi ha, no és un conjunt d'associacions. Mm -hmm. Molt bé. Doncs eh, demà hi haurà aquesta vaga i el que representarà és que el, els, els nens i les nenes doncs, probablement doncs, no tinguin opció a, a, a poder ser ensenyats tal, tal i com caldria. No? És evident, sí, és, és que és evident perquè ja t'he dit que eh, els números de professors, del número que s'ha reduït la plantilla de professors, doncs parla per ser mateix, no? O sigui que... Mm. I els menjadors també eh, de, dels nens també estaran tallat, tancats, no? Suposo que sí, jo és que mm. realment no, no he contactat en tot... Eh, o sigui, nosaltres no és que no treballem per un dia com és aquest de la vaga, sinó treballem per tot el dia a dia, saps? Mm -hmm. Molt bé. Bé, doncs, eh, senyor Antonio Ibáñez, moltíssimes gràcies per haver parlat avui amb nosaltres i esperem doncs, que aquesta vaga que hi ha decretada per demà doncs, que sigui un punt de llança per tal de continuar treballant en favor de, dels, dels nens i les nenes de, del nostre país. No? Doncs moltes gràcies a vosaltres per preocupar-vos d'aquests temes tan importants. No? Mm. Eh, jo crec que, que tothom ha d'agradir a les mitjans de comunicació que és, es enfoquin fins a aquests temes tan, tan importants, tan importants, que com deia abans són qüestions de futur, no és qüestió d'avui, és qüestió de futur. Uh mhm. eh, -huh. Moltes gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres. Vinga. Vinga, que vagi bon D'acord, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Eh, el que sí que ens han fet arribar des de la coordinadora d'AMPA del districte de Sant Andreu un comunicat en què es parla d'un objectiu de la coordinadora d'associacions de mares i pares d'alumnes del districte, que és treballar conjuntament amb totes les escoles pel benefici comú de l'educació pública als nostres barris. Aquest curs doncs, hi haurà motius per treballar més que mai i s'ha augmentat la reducció fins a 27 alumnes en algunes escoles, en cada aula, i els bolets, el que serien doncs, els barracons, doncs, no, no, no paren de créixer. I bé, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en el Tot un Poble. Fins ara! A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses de sense mans Tinc un pas de zebra nou recent pintat Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí.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 Això preocupa els comerciants de la zona que creuen que l'ampliació suposarà el tancament de més botigues petites. Doncs per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el Carlos Fuente, que és el president de l'Associació de Comerciants del Bon Pastor. Molt bon dia. Hola, buenos días. bueno, presidente, <laughs> presidente no. Ah, ah, soy asociado y en, algunas ocasiones portavoz, como en esta ocasión. Y, bueno, nosotros queríamos expresar, como, como tú bien decías, eh, la preocupación de los comerciantes por, por un poco mm, las ventajas eh, competitivas que puede tener un, un, centro como puede ser la maquinista y al ampliar un 40% su superficie por lo que conllevará eso mm, hay preocupación, evidentemente. Claro, porque mm, tendríamos que tener en cuenta de que esto va a suponer mm, pues el, cierre o al menos el replanteamiento de algunas tiendas que hay en la zona. Sí, de muchos comercios, sí, claro, muchos comercios se tomarán la decisión de, tener que cerrar, eh, sobre todo en negocios muy con, competidores directos en la maquinista, como puede ser por tiendas de ropa, comercios de ropa, comercios, ferreterías, no sé, comercios típicos que podrían ser de un barrio de toda la vida que ahora dejan de tener tanto sentido y que únicamente se concentran se concentra el interés en lo que son los centros comerciales. por la ayuda eh, del ayuntamiento por estas concesiones de terrenos y de, y de poder em, construir y tal, y que sin, que nosotros podamos tampoco eh, poder hacer eh, nada contra ello de manera, de manera directa, vaya. Porque en principio se construyó eh, la maquinista para atraer clientes hacia esta zona, la zona del Buen Pasto, pero esto mm, pues no está siendo así. No, no está siendo así. De hecho, em, eh, claro, ¿cómo se atraen los clientes a la maquinista? Porque hmm. la maquinista es único, la única manera de llegar, podríamos decir, que hmm. aparte de las eh, en, metro eh, llegar a San Andrés o en metro hmm. llegar a, Torres y Valles o, incluso a Buen Pastor, pero la gente no, no va a hacer un recorrido por el calles comerciales de nuestro barrio antes de llegar a la maquinista. Y si lo hacen tampoco va a ser con objetivo de comprar, va a ser con objetivo de llegar a la maquinista. De hecho, la maquinista oferta su parking de manera gratuita y esto es porque gracias a ello eh, ellos llenan el, centro comercial. Eh, no, no es, esto no, es nada nuevo, ¿no? Ellos, las colas que se hacen para entrar en el parking de la maquinista no es nada, nada que sea nuevo de ahora. Y se verá multiplicado, por otra parte también, el en el transcurso de las obras, mm. eh, ya que eliminarán gran parte de su, del parking que tienen. Mm. Entonces, si se crea un caos horrible eh, cada sábado mm, eh, por, la entrada de coches en la maquinista, cuando esté el transcurso de las obras va a ser horrible, porque claro, la gente seguirá viniendo igualmente porque los vecinos y vecinas de la, de la zona se supone que estarán más para las tiendas pequeñas, ¿no? Bueno, claro, aquí el, el siempre el comercio se, va manteniendo poco a poco el que puede, hmm. pero, pero, pero a duras penas, ¿no? Porque claro, siempre hmm. eh, aquí se mantiene mucha clientela, como puede ser el, comercio más, más, de barrio, siempre es un, una clientela más, más mayor, de, eh, gente más mayor que lleva toda hmm. la vida comprando siempre en la misma tienda, hmm. pero incluso esta gente se, se ve ah, demasiado atraída por estas grandes superficies, ¿no? que se pueden hmm. permitir evidentemente hacer eh, grandísimos descuentos o que se pueden... Ah, por dar un ejemplo, en una tienda de electrodomésticos en un barrio y ya no tendría sentido. Y, en mi barrio, yo soy de Buen Pastor, en, aquí en Buen Pastor han habido algunas en algunas ocasiones alguna tienda de electrodomésticos y no tiene sentido, porque claro, eh, tener un Miro y un y un y un etcétera, etcétera, mm, es que no puedes competir, es imposible. Entonces, si esto le añades todavía más competidores en otros ramos o en, eh, o en el mismo ramo, pero muchísimos más competidores, ah, claro, mm, se ve, se ve un futuro difícil. Pero en principio el suelo que ahora van a, a, incrementar los de la maquinista, era un suelo industrial que de hecho ahora ha pasado a ser comercial. De, hecho, sí. Pero ha pasado a ser comercial por una cosa que yo eh, personalmente estuve en, una reunión informativa que nos, mm. hicieron a los asociados eh, de todas las asociaciones de la zona y en ningún momento se dijo que, que, el ayuntamiento aprobaba la propuesta a cambio de lo que ellos llaman, creo que son compensaciones, eh, que son zonas verdes y el colegio de 4 millones de euros. Claro, a nosotros en ningún momento nadie nos dijo, vamos a recalificarle los terrenos para que puedan construir a cambio de que hagan un colegio y dejarnos dejar que la gente se nos eche encima, porque claro, se matan varios pájaros de un tiro, lo que pasa es que pues claro, aquí los perjudicados somos nosotros, porque mm, el colegio tendría que ser una cosa que haga que haga del dinero público que para eso son los, los, los impuestos que se pagan y no que lo tenga que hacer una empresa privada a cambio de que le recalifiquen unos terrenos y que sufran aún más el comercio local gracias a eso, porque claro, nosotros lo que vamos a hacer es sufrir. Ellos se plantean un futuro perfecto, una zona zonas verdes y, toda la parte del AVE toda cerrada, o sea, todo lo que ahora está abierto, todo será cerrado. Un mm. paseo maravilloso, con unos parques maravillosos ah, para poder atraer todavía a muchísima más gente y, poder, claro, ellos evidentemente ganar mucho más dinero, pero aquí los perjudicados somos nosotros que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, eh, de San Andrés se plantean, vale, cuando hagan este maravilloso parque, allí comercio no hay en el parque este, está la maquinista. Claro, ¿quién va a ganar aquí? Van a ganar ellos. El, Buen Pastor, evidentemente, no va a ganar nada, ni por el, súper maravilloso parque que van a hacer, ni porque la, maquinista amplíe, sino al contrario, más problemas. Porque esto ya está en funcionamiento, ¿no? Las máquinas para poder hacer el... Sí, sí, las máquinas llevan ya, mm, no sé si mm. más de un mes o un mes llevan eh, yo tengo el negocio cerca de la maquinista y por lo tanto eh, cuando voy en coche aparco en, la maquinista y las máquinas llevan bastante tiempo ya eh, analizando el suelo haciendo agujeros en el suelo para analizar para saber qué, tipo de terreno y tal o sea que esto no es una cosa que se vayan a gastar el dinero por estudiarlo sino que, lo van a hacer y lo tendrán aprobado ya por eso lo están haciendo evidentemente y Ah, según hemos sabido, el ayuntamiento dice que quiere promover y dinamizar el comercio de proximidad y garantizar la supervivencia de algunos negocios. Sí, mm, eh, eh, es cierto que, se intentan tomar algunas medidas para, ah, para evitar eh, un poco el cierre de negocios y ah, aumentar un poco la afluencia de la gente, los ingresos, la supervivencia de los comercios locales, pero bueno, parece que todavía no han dado con una fórmula que compense a las grandes, o sea, que nos compense a nosotros de tener las grandes superficies. O sea, eh, que no sería suficiente, ¿no? de momento no es suficiente. Si eh, luchan y hacen por conseguir más cosas, pero claro, evidentemente no. Mm, esto dicen que va para, van a tardar 3, 4 años en hacer la, ampliación debería de haber una solución y un planteamiento para el pequeño comercio antes de estos años, porque si no, eh, hmm. mm, morirá, mucha gente morirá, eh, eh, cerrará el negocio antes de con la crisis y otra gente no seguirá por, por, mm. por el miedo a, hostia, ahora va a ampliar la maquinista, mm. ahora más, más competidores, claro, no, se le va a ver futuro tampoco al pequeño comercio. ¿Y desde, desde la Asociación de Comerciantes habéis pensado realizar alguna acción o...? Eh, la Asociación de Comerciantes eh, vamos, a, vamos a informar ahora a todos los asociados mm. de todas las últimas novedades que tenemos del tema y vamos a, eh, tenemos recientemente ahora una asamblea general y en la asamblea general Em, tomaremos alguna decisión sobre si ah, queremos hacer alguna medida bien en conjunto con otras asociaciones mm. afectadas o, a, ver seguramente sí, mm, mm. seguramente sí, porque ya hay muchos comercios que, em, que, están quejándose, que, mm-hmm. que, no lo ven bien, que, están en contra y entonces esto va, va irá para largo, pero, pero será mm-hmm. habrá quejas y habrá habrá acciones. Claro, porque esto no solo va a afectar a la Asociación de Comerciantes del, del Pastor, sino que va a afectar toda la zona, mm, dijéramos, norte de, lo que es la ciudad. Sí, pues podríamos decir, en principio, mm, eh, todo el distrito de San Andrés, seguro, todas las asociaciones de los comercios de los barrios del distrito de San Andrés se verán afectados, evidentemente. Eh, entonces, claro, no, somos 100 mm, comercios o 40 comercios o 60 comercios de un barrio, evidentemente. Somos mm. todo un distrito eh, con un grave problema y es que a esta crisis se le agrava eh, otro problema más que es la maquinista, que no está ampliando, que parece que se habla siempre de la ampliación, pero que no se está ampliando de unas cuantas plazas de parking y 10 tiendas más, es que estamos hablando de un 40% más de superficie de, centro comercial, que no es mm. poco. Ya. Bueno, pues a ver qué medidas se pueden tomar al respecto a ver qué, se decide entre todas las asociaciones, entre todos los afectados y, se, tendrá que, tomar alguna decisión, alguna mm. acción tendremos que realizar. Pues nosotros estaremos pendientes a ver lo que se dice para poder también informar a nuestros oyentes de todo lo que va pasando en nuestros barrios. Perfecto, y nosotros encantados de contároslo. De acuerdo, pues Carlos Fuentes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperemos pues que en los próximos días nos podéis dar una, alguna satisfacción al respecto, ¿no? A eso esperemos. De acuerdo, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix una nova pausa, escoltarem un més música i tornem tot seguit, perquè avui tenim un programa mm, força complet. Fins ara. tot somiant que un dia planya es torna goig i arreu del país també brinden amb el vi de la ferma convicció. La mar sent nostra gringar i les ones l'han copiat i la marinada s'endú aquesta remor perquè ho sentia el raïm que està madurant el sol, terra, vent i sol i mar i el brugit permanent del trincat als nostres gots per amarant el vi de la victòria que veurem quan el plany es torni goig. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, la patrulla de Berga, si és Solsona és Carnaval, Sant Joan a Ciutadella, arriba a Gorsa o Alacant, si és Diada, Castellera o si és la plec d'Esport Santa Maria, Formentera o festes d'altura o Lot. Agafa la garrafa, que és festa major. Agafa la garrafa, que és festa major són fires a Girona, Banyoles o Figueres, l'Ampec del Cargol, l'alternativa de Manresa. Si són falles, la que la o bé moros i cristians, si és festa del Cava Prades o pot jugar l'alçat.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 Primer hem anat a Sagrera, després hem anat a Bon Pastor i ara tornem aquí, a, a la Trinitat Vella, per parlar d'una entitat molt important pels nostres barris, pel nostre barri, pel barri de la Trinitat Vella, com és la, la Coral, que una de les responsables és la Marga Pérez. Molt bon dia. Hola, Marga. Hola. Hola. Hola, bon dia. <laughs> què tal, com estàs? Bé, bé. Doncs explica... explica'ns una mica, què, què és la coral de la Trinitat Vella? La, pues mira, la, la coral de la Trinitat Vella uh -huh. és una coral que va néixer fa 27 anys. Déu-n'hi-do. Uh -huh. Sí, Déu-n'hi-do. Anem, anem aguantant. <laughs> <laughs> Perquè costa el seu, però bueno, uh -huh. ens dediquem a cantar tot tipus de música, uh -huh. ens agrada de tot una mica, uh -huh. que sigui moguda, sí, potser. Uh a ah, veus? Mira, i així... Fem moure el, el personal, no?, una mica. Sí, tant, sí, perquè si no, es dormim i no es plan. Exacte. I quanta gent forma part de la coral? Doncs pues mira, hem arribat a ser uns 40. Uh -huh. Però ara uh -huh. ha fet una davallada important. Uh mm. -huh. Ara estem als 30 aproximadament. Uh -huh. I mira, i així estem, aguantant I que... el càpac. I on, on actueu? Actuem, doncs, bàsicament aquí al centre cívic, o a la parròquia de Trinitat Vella, uh mhm. -huh. però no, no ens tanquem. Actuem per tot, per tot Barcelona i Catalunya. Ah, sí? On també heu actuat fora? Sí. On heu sí, actuat? Sí. Mira, bueno, l'any passat no vam fer-ho perquè motiu de la, de la mala economia mm. <laughs> costa més de sortir. Clar. Però l'any passat vam actuar, com molt important per nosaltres, uh -huh. a mhm. la Catedral de Barcelona. Ah, mira. Vam fer un concert allà, Uh mhm. -huh. I hem fet molts, perquè ens hem dedicat molt ara, fa un parell d'anys, que vam fer un, un repertori de sarsuela, uh -huh. tant castellana com catalana, uh -huh. i hem mhm. anat, doncs mira, per, per tot Barcelona. O sigui que no us esteu de res, no? O sigui, hi ha l'oportunitat... No, no, no, no, intentem no estar de res. <laughs> O sigui, hi ha l'oportunitat, aprofitem-la, no? Sí, tant. No, no, ara, ara aquest any estem preparant música més, més moderna. Mm. Inclús tenim una, una de l'Elvis Presley. Ah, que vull dir que, que no sé, i la... Ja veurem com sortirà. La música <laughs> gospel... De gospel també hem fet alguna cosa. Ah, veus? Sí, uh -huh. sí. I què sou, majoritàriament dones o hi ha de tot? Bueno, hi ha més dones sempre que homes. Veus? Això... A cantar els homes els hi costa. Uh mhm. -huh. No sé per què, però els hi costa. Uh mm. -huh. Però bueno, eh, Déu-n'hi-do. Tenim que les... 10 o 12 homes que ja, ja és molt... Les, do les dones són més llançades, no?, en aquest sentit. Això sí, sí, sí. <laughs> molt bé. Doncs eh, la propera actuació, quan, per quan la teniu prevista? A veure, el, tenim una el dia 4, uh -huh. el, a Sant Martí, al centre cívic de Sant Martí, uh -huh. que uh-huh. fan una trobada de corals i uh -huh. allà anem a actuar el dia 4. Doncs de, de novembre. Nosaltres tenim una informació aquí que eh, del concurs de composició coral de Sant Andreu, que ah, fins sí? el dia 31 de gener podeu presentar sí, a ah, composició però el problema coral. és quin és, mm. que, no, que majoritàriament no sabem música. Mm. <laughs> Cantem en hmm. partitures, tot el que tu vulguis, mm -hmm. però hmm. música no en sabem. No hem estudiat. Mm -hmm. <laughs> som molt dolents per això. Bueno. Ja som molt grans tots. <laughs> no, però... Sí, perquè la majoritàriament són gent gran. Mm -hmm. Són... Sembla que la més jove és el director, mm -hmm. i després vinc jo. No. no hi ha cap problema. I, i què, és, què es deu al voltant dels 40, 50? O... Més, més. Més encara? Mira, tenim, tenim gent, un, tenim des del 60 i algú sí. fins al 80 i cosa. Uh -huh. ah, Vull dir que és gent gran. Ma, doncs si voleu aprofitar <laughs> i, i venir un dia a la ràdio i si això ens canteu una mica, doncs també ah, doncs podem mira, fer difusió. Escolta, uh, estic, estic parlant, jo dic perquè seria més, més fàcil, uh mhm. -huh. gravar al centre cívic, ah, doncs sí. perquè són molta gent, uh mhm. -huh. i aquí mateix al centre cívic podríeu fer una gravació. Doncs sí. Em sembla que para per l'aniversari, em sembla que farem un concert. Ah, i l'aniversari és? El centre cívic és per novembre, no sé si el 20 i... algo ah. de novembre. Uh mhm. -huh. Ja t'informaria. Doncs això, en ten ens teniu informats. Us tenim informats, vale? <laughs> molt bé. Doncs pues molt bé, i Vinga. us fes una crida, si un cas, per veure tothom sí. que vulgui cantar. Això. Encara que no en sàpiga, uh -huh. eh, que vingui a veure'ns. I quan us Allà poden... al centre cívic, sí? els dilluns, el... de dos quarts de set fins les, fins les vuit, vull dir, alguna estem Molt bé. O sigui, el... assajant uh -huh. i que, o que demanin informació a la dia, que també tenen la conserja del... per, per posar-se en contacte amb nosaltres. Del centre cívic. Sí. Home, allà teniu una, un escenari força gran, eh? No us podeu queixar, tampoc. Sí, a baix sí. Sí, a baix. L'únic que sona molt malament. Mm. <laughs> no es per dir-ho, però sona malament. Vale. No, la sonoritat Algun... no, és, no és la ideal, però bueno. Algun inconvenient no, no, a la, sala, a la sala polivalent, mm. aquella que hi ha a l'entrada, mm -hmm. on hi ha les escales, sí. pues allà sona perfecte. Ah. És on sempre fem el, els concerts d'aquí al centre cívic. -huh. Mm. A més, podeu estar una escala sobre l'altra i així Clar, us veieu i, tots. I queda, i queda ben ah. col·locat tothom. Doncs sí, <laughs> molt bé. Vale. Doncs Marga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. Vinga, doncs eh, des d'aquí doncs, farem, farem tot el que puguem per donar a conèixer la coral de la Trinitat Vella. Molt bé. Vinga, doncs vale. moltes gràcies. Adéu. Adéu. Doncs el que fem ara mateix, una nova pausa, però atenció perquè el que necessiteu ara és llapis, paper, per apuntar algunes de les activitats que us recomanem tot seguit. Uh, fem una pausa i tornem. Fins ara. Soc d'un país cada cert ve d'antic que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Sóc un país on de la por se'n diu seny que camina un pas endavant i dos enrere. Sóc un país que es desfà a poc a poc i entre il·lusions i frustracions mal de per sortir endavant fills que poca gent coneix, que ell mateix es manté anònim indecis. I li fan mal els atacs i la hipocresia d'aquells que se n'omplen la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per ser d'un país Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs, tal com us dèiem, el que fem ara mateix és fer un recorregut pels diferents barris de Sant Andreu i ara donem a conèixer el trasllat provisional dels serveis socials. Degut a l'execució d'obres a l'edifici Josep Palac al carrer de Saga 2, aquests dies el personal del Centre de Serveis Socials de Sant Andreu i l'EIA s'han traslladat provisionalment a la seu de la plaça Orfila, planta baixa, just on era abans l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Molt bé, i ara ens n'anem novament cap a la Sagrera perquè la nau Ivanov us ofereix massa tard per ser pessimista. Un cop més, ja hi ha les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. La nau Ivanov s'ofereix massa tard per ser pessimista. Massa tard eh, és un espectacle que reflexiona sobre la sol·licitud en companyia i mostra de la societat on vivim i l'individualisme cada cop més ferotge. El món ha estat devastat. Ja no queda res. Tan sols un paisatge desolat, gelat i fred. En aquest paisatge solitari només apareix una noia, la Nàdia, que recorda la, vida, la seva vida anterior en una ciutat envoltada de gent. Doncs hem de dir que la nau Ivanofus ofereix al carrer d'Honduras número 30 fins diumenge aquest Massa tard per ser pessimista, que és una creació teatral d'investigació a partir del cos com a eina física, emocional i intel·lectual, on la paraula s'encarna en l'espai escènic i l'expressió de l'actriu. La música, l'espai sonor i les imatges són una part imprescindible d'aquest espectacle. Massa tard per ser pessimista és un viatge multidisciplinari que pretén reflectir la desorientació i la incertesa que se l'ésser humà arrelat a aquesta societat tecnocrata occidental en què vivim i de vegades tan sols sobrevivim. Doncs aquest espectacle té una durada d'una hora, es realitza en català i l'entrada són 12 euros. Pels amics de la Nau Ivanov, eh, un 50% de descompte, la venda d'entrades es pot fer fins una hora abans a taquilla i dir-vos que aquesta massa tard per ser pessimista de la Nau Ivanov eh, comença demà. Demà, a partir de les 9 de la nit, divendres i dissabte també a les 9 de la nit i diumenge una mica més d'hora a les 7 de la tarda. Ara parlem del Sant Andreu Teatre, que us ofereix l'espectacle de dansa Forever and a Day, el Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria, número 54, us ofereix l'espectacle de dansa per adults Forever and a Day, a càrrec de la companyia de Marc Gómez. Quan l'amor és infinit, fins i tot l'eternitat pot semblar breu i els enamorats sempre desitgen sumar un dia més. Forever and a Day parteix d'aquesta idea sublim, però la impregna de realitat mentre s'enriu pel camí, presentant una metàfora de l'amor etern en la seva versió més terrenal i quotidiana, l'amor conjugal. La Cia Mar Gómez balla una altra de les seves històries amb sentit de l'humor, però aquesta vegada amb la peculiaritat que es dirigeix a un públic exclusivament adult, un públic amb qui es pot aprendre la llibertat d'abordar amb un pèl de malícia determinats temes de l'experiència humana que poc tenen a veure amb la innocència, la intimitat, el sexe, la frustració, la convivència o l'amor conjugal. L'espectacle es realitzarà en dos dies, és a dir, aquest divendres i dissabte, 25 i 26 d'octubre, tots dos dies a dos quarts de nou del vespre. La durada d'aquest espectacle és de 60 minuts i el preu de la funció 15 euros. No ens, movem, no ens movem del Sant Andreu Teatre perquè us acosta el teatre de la companyia La Mandarina. El Sant Andreu Teatre, al carrer No Pàtria, número 544, us ofereix la representació de la Lola Vella, Balla, a càrrec de la companyia La Mandarina. Doncs la Lola Vella és un espectacle de dansa interactiu on el públic mira i balla de la mà de la Lola, un personatge virtual que proposa als nens i nenes un viatge pel seu dia a dia amb accions quotidianes i jocs relacionats amb la dansa que podran recordar i representar en el seu entorn habitual. El meu cap és una petita caixa de música que transforma el meu dia a dia en dansa. Ballo des que em desperto fins que eh, vaig a dormir. Jo ho ballo tot. I a vosaltres us ve de gust ballar? Doncs veniu i balleu. Serà aquest diumenge 25 d'octubre en doble sessió, a les 12 del migdia, i a dos quarts de sis de la tarda. No té, no té text, és adreçat a tots els públics i té un preu de 9 euros. Hem de dir que és un espectacle de dansa i que dura aproximadament uns 50 minuts. Mm, més coses a comentar-vos, doncs eh, parlem de la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció per a poder accedir a les 41 habitatges amb protecció oficial del règim general de la venda és obert. El període es tancarà el dia 12 de novembre. Molt bé. I també dir-vos que la Fundació Sagrera us ofereix l'espai 30. La Fundació Sagrera us ofereix l'Espai 30, un nou projecte de la Fundació de dotar el barri de la Sagrera d'un espai amb clara vocació social, on a banda de les activitats de l'entitat del barri, es pugui durar a terme un projecte de caire multidisciplinaire. És un col·lectiu de 30 persones, per això es diu Espai 30, que dona suport a la gestió de dues naus que queden lliures a 30 passes de la nau Ivanov, com a conseqüència de la reestructuració que la Fundació Sagrera ha fet dels espais destinats a la fàbrica de creació. Dels gairebé 3.000 metres quadrats de què disposa l'equipament, doncs 2.000 es destinaran al projecte de fabricació de fàbrica de creació Nau Ivanov i Ion i Mil al projecte de dinamització social Espai 30, Guillot i Abaco, amb la qual cosa s'especialitzen els dos àmbits d'actuació de la Fundació. Vol implantar una nova filosofia de servei al barri i esdevenir un lloc de trobada per acollir i potenciar una diversitat d'activitats de diferents disciplines de l'art i la cultura, adequats a les característiques de l'espai. Fotografia, música, coneixement, tertúlies, debats, projeccions, o monòlegs. I atenció perquè mm, queden ja pocs dies pel cap de setmana i aquest cap de setmana ens espera una fira in interessant, si més no. És la Fira d'Economia Solidària que es realitza a la Fabra i Coats. Una altra economia no solament és possible, sinó que ja existeix. Sota aquest lema, la segona edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya obrirà les portes al recinte de la Fabra i Coats Sant Adrià número 20, els dies 26 i 27 d'octubre. La fira posa en contacte i visualitza multitud d'empreses i associacions basades en valors com la cooperació, la solidaritat i la sostenibilitat, explica els coordinadors Xavi Palos, membre de la xarxa d'economies solidàries de Catalunya. La fira té com a objectius principals explicar a la ciutadania què és l'economia solidària presentar les solucions que porta a les necessitats materials del dia a dia. Perquè girar l'esquena a l'actual sistema econòmic basat únicament en la maximització de beneficis, segons l'organització, no és cap utopia. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és donar les gràcies a la Lídia Abril i al Francisco i al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.